1 Korintiërs hoofstuk 9 Is ek nie vry nie? Is ek nie apostel nie? Het ek nie vir Jesus ons Here gesien nie? Is julle wat aan die Here behoort, nie die vrug van my werk nie? Al is ek verander nie 'n apostel nie, vir julle is ek dit tog. Immers julle wat aan die Here behoort, is die seël op my apostelskap. My verdediging teen die wat regter oor my speel is dit het ons dan nie reg op lewensonderhoud nie? Het ons nie selfs die reg om elkeen sy vrou wat 'n gelowige is op reis saam te neem, soos ook die ander apostels en die Here se broers in Sefas nie? Of is dit net ek en Barnabas wat nie die reg het om op te hou met die handearbeid vir eie onderhoud nie? Wie dien ooit op eie koste as soldaat? Wie plant 'n wingerd en eet nie van sy vrugte nie? Of wie pas vee op en geniet nie van hulle melk nie? Wat ek sê is nie maar net alledaagse waarhede nie. Sê die wet dit nie ook nie? In die wet van Moses staan daar tog geskrywe: Jy mag nie 'n bees waarmee jy graan dors se bek toebind nie. Is dit miskien oor die beeste dat God hom bekommer? Of sê hy dit juis ter wille van ons? Ja, ter wille van ons is dit geskrywe. Hy wat ploeg, moet met verwagting ploeg. En hy wat dors, moet dit doen met die verwagting om sy deel te ontvang. As ons vir julle die geestelike saad gesaai het, is dit dan te veel gevra as ons van julle die stoffelike lewensonderhoud sou inoes? As julle aan ander hierdie reg toestaan, kom dit ons dan nie nog meer toe nie? Maar van hierdie reg het ons nie gebruik gemaak nie. Inteendeel, ons dra al die koste self sodat ons geen hindernis in die weg van die evangelie van Christus sou lê nie. Weet julle nie dat die wat tempeldiens verrig, uit die tempel lewe? en dat die wat die altaar bedien uit die offers hulle deel ontvang nie. So die Here ook bepaal dat die wat die evangelie verkondig, hulle lewensonderhoud uit die verkondiging van die evangelie moet ontvang. Wat my betref, ek het hiervan geen gebruik gemaak nie. Ek skryf dit ook nie met die bedoeling om daarop aanspraak te maak nie. Ek gaan liewer dood. Die roem sal niemand my ontneem nie. As ek die evangelie verkondig, is dit nie vir my rede om te roem nie. Ek verkondig die evangelie omdat ek moet en wee my as ek dit nie doen nie. As ek dit uit eie keuse doen, kan ek op loon aanspraak maak. Maar ek doen dit nie uit eie keuse nie. Dit is 'n taak wat aan my toevertrou is. Wat is my loon dan? Dit is dat ek as prediker die evangelie kosteloos verkondig en so afstand doen van my reg wat aan die verkondiging van die evangelie verbonde is. Hoewel ek vry is en van niemand afhanklik nie, het ek my aan almal diensbaar gestel om soveel mense as moontlik vir Christus te wen. Vir die Jode het ek soos 'n Jood geword om Jode te wen. Hoewel ek self nie meer onder die wet is nie, het ek my vir die wat onder die wet staan, onder die wet gestel om hulle te wen. Hoewel ek nie sonder die wet van God is nie, maar onder die wet van Christus het ek vir die wat sonder die wet is, geword soos een sonder die wet om hulle te wen. Vir die swakkes het ek swak geword om die swakkes te wen. Vir almal het ek alles geword om in elk geval sommige te red. Dit alles doen ek ter wille van die evangelie, sodat ek aan die vrug daarvan deel kan hê. Weet julle nie dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie? Hardloop dan so dat jy die prys kan wen. Almal wat aan 'n wedstryd deelneem, ontseë hulle self allerlei dinge. Hulle doen dit om 'n verganklike oorwinnaarskroon te verkry, maar ons 'n onverganklike. Ek hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onseker is nie. Ek slaan soos 'n bokser wat nie in die lug slaan nie. Maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie.